<clears throat> Həmçinin qardaşlar, namaz əsnasında olan səhvlərdən, xətalardan sonuncusunu da deyək, bu günləri kifayətlənək inşallah. İmamla bərabər hərəkət etmək və yaxud da imamdan tez nə etmək? Hərəkət etməkdir. Yəni hərəkətlərdə imamla bərabər getmək və yaxud da imamın qabağı. Ənəs rəziyallahu deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm təkbir gətirib rukuya və yaxud da səcdəyə gedib alnını qoymadıqca bizdən heç kəs yerindən tərpənməzdir. Ya bizdə imamla imamı da keçirik. İmam sağa salam verəndə biz sola salam veririk. Baxın görün peyğəmbər sallallahu əleyhi nə buyurur? Kim deyir imamdan qabaq hərəkət edərsə qorxsun deyir. Qorxsun ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü onun deyir başını və yaxud da bütün bədənini eşşəyin deyir surətinə döndərərdir. Alimlər deyirlər ki, Yəni necə olacaq ki, Allah təala onu eşşəyin surətinə dönür. Bəziləri deyir bəlkə elə həqiqətdə də elə olacaq. Bəziləri deyir bəlkə əzabdır, cəzadır onun üçün. O insan üçün. Ona görə də imanı qabaqlama, imanla bərabər etmək olmaz, qardaşlar. Buna çox diqqətli olun. Kim gedirsə yanında qoy getsin. Amma sən gözlə ki, imam o hərəkəti edib, o rukunu, səcdəyə gedib çatmacada yerindən tərpənmə. İbn, Rəz, İbn Həcər Bu hədisin şərhində Fəthül Barədə deyir ki, belə bir rəvayət gətirir. Deyir ki, Suriyanın Dəmək şəhərində alimlərdən, elm verən alimlərdən biri olub və bunun yanına bir dənə tələbə gəlir və başlayır bundan elm almağa, dərs almağa. Həmin o müəllimin də üzü daim örtülü olardı, deyir. Üzünü heç kəs görməmişdi. Bu tələbə deyir ki, Neçə illərdir ondan dərs aldım. Artıq aramızda olan münasibət o qədər isinmişdi ki, bir-birimizə get-gəl çox almışdı və münasibət də çox yaxşı idi. Neçə illər artıq ondan dərs alırdım. Və sonunda deyir, neçə ildən sonra həmin o şeyx üzünü açdıdır. Üzünü açanda mən gördüm ki, onun deyir, üzündə eşeğin deyir, üzünə oxşayan əlamətlər var. Yəni onun üzü eşeğin deyir, üzünə oxşayır. Əlamətləri vardır. Və həmin o şeyx mənə dedi ki, Vaxtı ikəndir mən bu hədisi, Peyğəmbər salsan bu hədisini dinləmişdim. Lakindir inanmadımdır. Və imamdandır tez hərəkət etdimdir. Allah subhanət hala deyir, mənə cəzalandırıdır belə. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-dən nə gəlibsə, eşitdi və itaat etdi. Hətta gəlib, Rasulullah s.ə.v buyurur, kimdir səhər yuxusundan dursa, dəstəmaz almamışdan qabaq əllərini, o qaba soxmamışdan qabaq əllərini yusun. Çünki deyir, bilməz, Gecə əlləridir hara deyib. Hətta bir nəfər deyir ki, mən bilirəm mənim əlim harda olub. Allah təala onu necə cəzalandırır? Yatır, səhər duranda üz üstürən bilənginə kimi əli arxasında idi deyirlər. Bilənginə kimi əlidir arxasında idi. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nə varid olubsa, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən nə gəlibsə, o şeylərə heç bir şübhə etmədən onları qəbul etmək lazımdır. Hətta gəlib bir rəvayətlərdə İbn Həzər deyir ki, bir nəfər olur. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər hədisində buyurur ki, Allahın mələkləri elm tələb edən bir insan üçün qanadlarını yerə sərərlər. Və həmin o insan ələ salmaq məqsədi ilə ayağına mismar bağlayır və başlayır ayaqlarını belə yerə-yerə vurmağa. Yanındakı müsəlmandan soruşurlar, nə edirsən? Deyir ki, mələklərin qanadlarına batırıram, deyir. Allah qorusun. Onu deyirlər, subhanallah, Allahdan qorxdu, sən nə edirsən, deyir. Elə ürəyi oradaca tutur, orada da yıxılır, elə qalır yerində həmin o insan. Ona görə də yəni <clears throat> şəriətdə istənilən bir məsələ ilə zarafat etmək, istənilən bir məsələni şübhə etmək olmaz. Nə ki səhih yolla gəlib, onları nə etmək lazımdır? Qəbul etmək lazımdır. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə sımsıx sarılan qullarından etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini onun xuşu ilə ibadət edən qullarından etsin. Amin. Etdiyimiz bütün ibadətlərimizi qəbul buyursun. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə, la ilaha illallah kəlməsi sabit qədəm etsin Amin. və yalnız müsəlman olaraq bizləri bu dünyadan köçürsün inşallah.